السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženevske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem započeo svoju poslaničku misiju, oni kojima je Allah dželešanu raširio njihove grudi postadoše prvi ashabi, drugovi poslanikovi, a oni čija je srca Allah zapečatio, počeše odračati od nove vjere i postadoše njeni neprijatelji. Među onima na koje se Allah smilovao i u srcu im iman usadio, bijaše mladić iz bogate kureševičke porodice, lijepo odgojen, učtiv, a blage naravi, po imenu Musab ibn Umeir. Jednog dana ovaj mladić se pojavi pred kućom Ibnu Erkama, dok se od njega širio ugodan miris. Njegovo lice bijaše vedro i prijatno, odjeća mu bijaše nova i čista, a sama njegova pojava bijaše naročita. Mladić tiho pokuca na vrata koja mu se odmah otvoriše i on stidljivo uđe u kuću, uljudno pozdravi prisutne i sjede u sami kraj grupe ashaba. Prisutni upraviše svoje poglede prema njemu, a sami sebi nisu mogli vjerovati, pa poželješe da Allah ovog lijepog mladića uputi na put na koji je njih uputio i da ga tako zakloni i sačuva od kaburskog azaba i džehennemske vatre. Za to vrijeme Vjerovjesnik je habima govorio o vjeri. Čas bi ih opominjao, a čas bi ih obveseljivao. Kada bi ih opominjao, srca prisutnih bi drhtala pred pomisli na strahote džehennema, a kad, kad bi im upućivao radosne vijesti i obveseljivao ih, njihova srca bi levdjela od zanosa, slušajući opise dženneta i njegovih blagodati. Časni vjerovjesnik bi s vremena na vrijeme učio nešto od Allahovih riječi, dok bi prisutni to pomno slušali, uzbuđenih čula, uzdrhtala tijela i očiju punih suza. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم Čim je Allahov poslanik završio sa govorom, Mladić skoči i brzo mu priđe, skrušeno sjede pred njega i izgovori. Iskreno vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog i vjerujem i izjavljujem da je Muhammed njegov rob i poslanik. Tada pruži ruku vjerovjesniku i učini prisegu, to jest dade mu svetu obavezu na pokornost i poslušnost. Mladić je krio svoj prelazak na islam, ne toliko iz straha, nego i želje da ne uznemirava svoju majku zbog napuštanja vjere njihovih očeva i djedova. Dobro je poznavao njezin inat i tvrdoglavu upornost u slijeđenju mušrika i širku. Isto tako nije želio da ostale kurejšije stanu naput njegovom ulasku u islam, jer je dobro znao njihovu čvrstu riješenost da svakog onoga ako napusti njihovu vjeru u tom spriječe po bilo koju cijenu. Posebno su bili kivni i grubi kada bi bio u pitanju neko poput mladog Musaba koji je poticao iz jedne od najbogatijih porodica i čiji su roditelji uživali veliki ugled i poštovanje. Mladić je u tajnosti svakodnevno dolazio kod vjerovjesnika, sve dok ga jednog dana Osman ibn Talha, ne vidje kako klanja, pa odmah raširi vijest među ljudima o Musabovom prelasku na islam. Od toga dana počeše teška iskušenja za Musab ibn Umeira. Njegovi roditelji se nikako nisu mogli pomiriti s tim da on napusti vjeru svojih predaka, pa pošto ne uspješe da ga odvrate od toga, oni ga zamrziše i potpuno ga se odrekoše. Musab posta siromašniji od najvećeg siromaha i bjedniji od najgoreg bjednika. Kurejšije se ne zadovoljiše s tim, nego ga svezaše i strpaše u zatvor, gdje ga izložiše teškim mukama, gladi, žeđi i bičevanju. Mislili su da će ga na taj način odvratiti od njegove vjere, ali kako da im to uspije, kada je mladić već okusio slast i ljepotu imana. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير فإن muslimani vršili hidžru u Abesiniju, bježeći od uznemiravanja mekanskih mušrika, među muhađirima bijaše i Mus'ab ibn Umeir. Dakle, mladić iz uglednog plemena Kurejš bježao je sa svojom vjerom ostavljajući mjesto gdje je proveo svoje djetinstvo i mladost, ostavio je svu raskoš i bogatstvo, poznanstvo i čast koju je uživao sa svojom porodicom. Sve je to žrtvovao i ostavio, a krenuo u tuđinu, među nepoznate ljude, gdje je trebao živjeti kao stranac i usto još i siromah. Ali sve to za njega nije bilo ništa u poređenju sa Allahovim zadovoljstvom i zadovoljstvom Allahova poslanika. Kada se Mus'ab vratio iz Abesinije, ljudi su ga toliko omalovažavali i postupali s njim kao da ga niko ne pozna. Nekada lijepi i ugledni mladić posta tako jadan i bijedan. Odjeća mu se gotovo raspadala u zakrpama, a nekada bijaše skupocjena i nova. Njegova koža prosto ogrubi u takvim životnim ustovima, nakon što bijaše nježna i glatka. Lice mu potamni, a ranije bijaše tako vedro i prijatno. Ugledavši ga jedanput kako ide ogrnut ovčijom kožom koja se gotovo raspadala, Allahov poslanik kreće svojim ashabima. Gledajte ovog čovjeka čije je srce Allah osvijetlio svojim nurom. Ja se dobro sjećam kad sam ga gledao, a on među svojim roditeljima koji ga hrane i pitaju najljepšom hranom i pićem, pa ga je ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku dovela u ovo stanje u kom ga vidite sada. صاح المنادي وجاء النبي هلموا جميعا لأمر خطير الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفير فهل مستجيب لها والنفير صاح المنادي وجاء النذير فلموا جميعا لأمر خطير صاح المنادي وجاء النذير فلموا جميعا لأمر خطير الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والتي فهل مستجيب لها والتي فمن للبثنة يجلي السحاب ومن للنساء ومن للصغير فمن للبثنة يجلي السحاب ومن للنساء للصغير أتسبى الصبايا وهذه الضحايا ويقتل رضيع لعمر شهور فأين الإقار وأين الرباط وأين الجوار وأين الشعور Za muslimane zemlja ponovo posta pretjesna u Mekki. Kurešije nastaviše sa napadima, uznemiravanjima i mučenjima, da se to više nije moglo izdržati. Po drugi put muslimani učiniše hijđru u Abesiniju, a među muhađirima se opet nađe Mus'ab ibn Umeir. Ovog puta on ne imade dovoljno sabura za duže odsustvovanje iz Mekke, nego se opredjeli za povratak i tako izabra društvo vjerovjesnikovo, makar i po cijenu svih iskušenja sa mušricima. Otada je Mus'ab pratio Allahova poslanika kao što sjena prati čovjeka. Prosto je upijao sve što je Allah htio od poslanikovog učenja, te posta jedan od najučenijih ashaba u fivzu, fikhu i u hadisu. ويتصفر دلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني فأجبتها مهلا فإني لم تنتني سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين شقراء نادت ويك صخر ذل وصل العدا وصل العدا Dani su prolazili. Objavljen je prvi ugovor na Kaabi između Muhameda sallallahu alejhi ve i predstavnika plemena Evs i Hazređ iz Jesriba, Medine. Odatle se Medinelije vratiše kući pozivajući druge u novu istinitu vjeru u jednog Boga, Allaha. Ali nakon malo vremena oni uvidješi da im je pomoć neophodna. Trebao im je neko ko bolje od njih poznaje Allahovu knjigu, Kur'an i sunnet, hadis, Allahova poslanika. Trebao im je neko ko će ih svi u tome podučavati i svojim primjerom im to pokazivati. Oni onda poručiše vjerovjesniku da im odmah pošalje čovjeka koji bi ih podučavao njihovoj vjeri. Vjerovjesnik im posla Mus'ab ibn Umeira, neka je Allah zadovoljan s njim. I tako on posta prvi misionar vjere Islama na kugli zemaljskoj. Mus'ab otputovao Medinu, poče da ljude podučava vjeri i njenim propisima, a nove ljude da poziva da im se priključe. Bio je neumoran uporan u ubjeđivanju, tako da veliki broj ljudi posta muslimanom zahvaljujući njemu. U Jestribu ne osta gotovo ni jedna kuća u kojoj ne bijaše bar jedan musliman ili muslimanka. Musab je sa svojim džematom obavio i prvu džumu namazu u Medini, prije nego je tamo došao vjerovjesnik. Kada je došao period hodočašća ke'abe, Mus'ab se sa još sedamdeset muslimana zaputi u pravcu Mekke. Vjerovjesnik se sa njima ponovo sastade na Akabi i tu sklopiše poznati ugovor između Muhameda sallallahu alejhi ve i njegovih pristalica iz Medine. Davši vjerovjesniku obavezu na pokornost Medinelije se vratiše kući, a Mus'ab ostao u Meki sa Allahovim poslanikom. Tako bijaše sve dok Allah ne dozvoli svom poslaniku da svi muslimani učine hijđru u Medinu, pa Mus'ab uz Abdullaha ibnu Umi Mektuma bijaše pravi muhađir. سكان Yeah. vjerovjesnik dvije godine nakon Hidžre odlučio se suprotstaviti Kurejšijama na Bedru, postroji svoju vojsku, razvrsta ih po formacijama i svakom odredi njegovo mjesto i zadatak. Za zapovjednika Muhađira odredio je Aliju ibn Ebi Taliba, a za emira Ensarija Sad ibn Muaza. Desnim krilom je komandovao Zubeir ibn Avam, Alijevim Mikdad El Kindi. Svoju bijelu zastavu Allahov poslanik povjeri i svojim časnim rukama predade Mus'ab ibn Umeiru, koji je prihvati i s njom se zaputi na čelo vojske. Bijaše Musab veoma ponosan zbog ukazane mu časti. Gordo i uzdignute glave nosio je bajrak Allahovog poslanika salallahu alihi veselem tokom cijele bitke, u kojoj se pokaza kao pravi istinski muđahid, borac na Allahovom putu. Dok se Musab vraćao sa bedra, ugleda svoga brata Ebu Uzeira kao zarobljenika u rukama jednog od Ensarija, koji je upravo namiravao da svom zarobljeniku sveže ruke. Musab doviknu Ensariji. Dobro mu sveži ruke i čuvaj ga, jer njegova majka je veoma bogata i sve će učiniti i dati samo da ga otkupi iz zarobljeništva. Tada Ebu Zeir reče bratu Musabu, jel se ti tako obhodiš prema svome bratu? Musab mu odgovori, on je moj brat, a ne ti, on je musliman, a ti si mušrik. حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة كل الجهاد الجوفا دعوة كل الجهاد الجوفا بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد سائل الأنجما كيف ضاع الحمى سائل الأنجما كيف ضاع الحمى واشربوا العلقما أو نارا مسلما فوقها من وجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد ابتحام الصعاب والمنايا العذاب ابتحام الصعاب والمنايا العذاب عيشنا مصطفى في ظلال الكتاب في جنان القلوب حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد جملوا يا أبا ما أقام القضاء بدلوا يا أبا ما أقام الطغى واسجدي يجبا في رحاب الإله حيث حق السجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد كلنا نفتدي دعوة السداد كلنا نفتدي دعوة السداد كي نرى في غد راية المسجد فوق كل القلوب حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة للجهاد سربا والنهاد دعوة للجهاد سربا والنهاد بالسيوف الحداد أنا أخذ Allahov vjerovjesnik svoju zastavu ponovo povjeri Mus'ab ibn Umeiru, kao što je učinio i na dan Bedra. Uzeo je Mus'ab Bajrak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nosio ga ispred muslimanskih boraca tako da se Bajrak viorio visoko u zraku. Mušrici koji u prvi mah bijahu gotovo pobjeđeni, navališe ponovo na muslimane i raspršaše njihove safove. Više gotovo niko od muslimana nije gledao gdje je njihov bajrak, ali je Mus'ab čvrsto gazio uz sami bok Allahova poslanika, ne skrećući ni desno ni lijevo. Odjednom se prema Mus'abu zaputi Ibnu Kamijeh, jedan od junaka iz redova mušrika, udari ga sabljom tako da mu osjeće ruku, te padoše na zemlju i ruka i bajrak. Mus'ab zgrabi drugom rukom bajrak, ali nesretni mušrik ponovo napade na sretnog muđahida i ponovo ga udari sabljom udarcem koji mu ociječe i drugu ruku. U prašinu opet pade ruka bajraktara, a s njom i bajrak Allahova poslanika. Sada Mus'av dohvati bajrak dijelom ociječenih ruku, prigrli ga čvrsto uzase, tako da i dalje osta visoko vioreći se. Ibnu Kamije i po treći put napade Mus'aba ovaj put ga probude kopljem, nakon čega se Musab mrtav sruši na zemlju. Bajrak prihvati njegov brat Ebu Revm, visoko ga podignu i tako ga je nosio sve dok se nisu vratili nazad u Medinu. Nakon bitke Kurejšije je pobjedonosno napustiše Mejdan na Uhudu. Muslimani ponovo dođoše na bojište da pokopaju šehide Uhuda, među njima s licem u prašini i bez ruku bijaše Mus'ab ibn Umeir. Kada su ashabi ukopali šehide, nastojali su da ih umotaju u bilo kakvo platno, jer bijahu isječeni od strane mušrika, a sem toga izmasakrirani od strana mušričkih žena. Za Musaba nađeš jedan mali komad platna, ako bi ga pokrili po licu noge bi mu virile, a ako bi mu pokrili noge, lice bi mu ostalo otkriveno. Vjerovjesnik naredi ashabima da postupe kao kod Hamze, neka je Allah zadovoljan njime, to jest da mu pokriju lice, a na noge da mu stave lišća od palme. لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد مات الشهيد مات الشهيد مات الشهيد لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد إنه في نفس الرحمن مثواه الخلود إنه فيك نفس الرحمن مثواه الخلود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود لو تراه وهو في Onda vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem stade pored svog mrtvog bajraktara i prouči Allahove riječi. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. Ima ih koji su poginuli, a ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili. Da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost. Istinu je rekao uzvišeni Allah. الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على